Castelló, Francesc, FM. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdios Limitat de 91.6 FM. un terratèmol de 3,7 graus ha fet tremolar aquesta matinada al nord-est de Lorca, població on aquesta nit disputarà la final de la Copa Federació al Sant Andreu contra l'equip local. El terratrèmol de magnitud 3,7 s'ha registrat a les 4.27 hores d'aquesta matinada, al nord-est de Lorca. Ha estat sentit per la població de diferents municipis i ha generat alarma entre els ciutadans, tot i que no es té constància que s'hagin produït danys personals o materials. En un principi es parlava de magnitud 4 amb 3, però finalment l'Institut Geològic Nacional l'ha rebaixat fins a 3 amb 7. El seisme ha tingut el seu epicentre a 11 quilòmetres de profunditat, prop de la pedania de l'Àpaca, a l'Orca, on ha arribat a intensitat 3, segons dades de l'Institut Geològic Nacional. El seisme també s'ha sentit a tota la zona nord de l'Orca, el casc urbà i els municipis de Ledo, de Totana, Ceseín i Archena i així com algunes, altres, algunes localitats d'Almeria. La tremolor ha estat precedida d'un altre en similars coordenades, que es va produir ahir a la nit a les, les 23.30 hores de, amb 2 amb 7 graus de magnitud i en una profunditat de 8 quilòmetres, i que ha tingut una rèplica de 1,6 graus de magnitud a l'escala de Richter a les 5.33 hores a les 5.33 hores amb epicentre al nord-est de l'Edo. Bé, però uh, mal, malgrat aquests terratrèmols, avui sí que comencem una nova edició d'aquest programa amb il·lusió, amb ganes, perquè avui volem parlar del nostre equip del Sant Andreu, que aquesta nit doncs, s'enfronta, doncs, com hem dit, a la Olla Lorca, que és l'equip local d'aquesta ciutat de, de Múrcia.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 L'equip és a l'Orca per disputar aquesta nit a les 9 la nedada de la Copa de la final de la Copa Federació de Terres Murcianes. Ho ha fet sense els sancionats Jorge Muñoz i Aitor Procia, Morales, Cárdenas, Rubén i Xavi Jiménez, que ja estan a punt per jugar. Piti Belmonte tampoc podrà comptar amb Melo, Azparren i David Prats, que es quedarà a Sant Andreu per continuar amb els seus processos de recuperació de les lesions. Per la seva part, Cristian Riera, per decisió tècnica, també es baixa. L'expedició andreuenca ha fet nit a Alacant, on aquest matí doncs, ha estrenat, entrenat suau per després continuar el viatge fins a l'Orca, on a les 9 de la nit doncs, començarà a rodar la pilota. I ara parlem, doncs, això, que a la nit que ha passat a Alacant. El Sant Andreu ha passat nit a Alacant, on ha estat concentrat per jugar l'anada de la final de Copa Federació a Mallorca. Els quadribarrats van arribar a Alacant després d'un viatge d'unes 7 hores aproximadament en autocar, en què van parar a dinar a una àrea de servei de Bani Carló. El Sant Andreu ha estat a l'hotel de concentració a Alacant després de 7 hores de ruta en autocar. Sigui com sigui, el viatge ha estat llarg i les aturades necessàries. Quan van passar per la comarca de la Plana, van dinar, tots plegats, i van poder estirar les cames. Els quadribarrats s'han pres la ruta amb filosofia i han fet temps jugant a cartes a la consola, mirant una pel·lícula o bé dormint. I atenció perquè ja es coneix l'horari del partit de tornada de la final de la Copa Federació. La tornada del Narcís se les farà la setmana que ve, el dijous 11 d'abril a dos quarts de nou del vespre, i assistirà el president de la Federació, Àngel Maria Villar. Doncs precisament la disponibilitat d'agenda del màxim dirigent de la federació ha estat la causa que ha motivat que el partit de tornada s'avanci una setmana respecte al previst inicialment. Villar veurà el partit des de la llotja del Narcisala i serà l'encarregat d'entregar la copa al guanyador d'aquesta final i més coses a comentar-vos sobre aquest partit. Hem de dir que les entrades per la final de la Copa Federació al Narcís Sala ja les podreu trobar a partir de dilluns. Les entrades es poden adquirir de manera anticipada a les oficines del club, el dilluns 8, dimarts 9 i dimecres 10 a les 6 de, de, 6 de la tarda, 8 del vespre. Els preus seran des dels 5 euros pels socis i pares de futbol base i de, des dels 10 euros pel públic. Els aficionats que no les puguin comprar aquests 3 dies, és a dir, dilluns 8, dimarts 9 o dimecres 10, de manera anticipada ho podran fer el mateix dia del partit a les taquilles des d'aproximadament una hora abans de l'inici. És recomanable, a la mesura del que es pugui, tenir-les abans per evitar possibles cues. Aquest cop, donada la singularitat de la final, es farà jornada econòmica i els socis i pares del futbol base també hauran de pagar. Seran només 5 euros, si es compra l'entrada general, o bé 10 si es prefereix veure el partit des de la tribuna. Els jugadors del futbol base, en canvi, tindran entrada gratuïta. Per descomptat, estan tots convidats a donar suport al, al primer equip. Tot i tractar-se d'una final, amb l'opció de poder veure l'equip aixecar un títol a casa per primera vegada en la història, el preu pel públic serà el mateix que el de qualsevol altre partit, és a dir, 10 euros l'entrada general i 15 a tribuna. I deixem de banda per un moment eh, aquesta Copa Federació que jugarà al Narcís Sala que és a la setmana que ve i aquesta a Lorca. Uh, anem a una notícia doncs, que ens ha sobtat una mica perquè la veritat és, la veritat és que mm, no sé com encara es poden produir notícies d'aquest tipus. Doncs eh, hem de dir mm, que ha estat empresonat un home per intentar matar l'exparella i abusar d'ella. Els Mossos d'Esquadra han detingut de Barcelona Rubinster CT, de 35 anys, com a presumpte un to dels delictes de temptativa d'homicidi, homicidi, agressió sexual i detenció il·legal de la seva exparella, amb qui té un fill. L'acusat ha ingressat a la presó després de declarar davant el jutge. Segons van informar els Mossos dimecres, els fets van passar el diumenge 31 de març, quan l'home, originari de la República Dominicana, va assaltar per l'esquena la víctima, amb qui havia mantingut una relació sentimental al vestíbul de la finca on viu la dona al districte de Sant Andreu. L'agressor la va amenaçar amb una navalla, li va clavar dues ganivetades al coll i posteriorment la va arrossegar per terra fins a casa seva, on la va tenir tancada sense el seu consentiment i abusant sexualment d'ella. Després de retenir-la durant més de 7 hores i davant la insistència de la dona perquè la tangués un metge a causa de la gravetat de les ferides que presentava, l'agressor la va deixar marxar amb la condició que no avisés la policia i que tornés a casa. L'home la va amenaçar dient-li que, en cas contrari, faria mal al fill que tenen en comú. A més, abans d'anar-se'n, li va requisar el telèfon mòbil i les claus de casa seva. Malgrat tot, una vegada al carrer, la dona va denunciar els fets als Mossos que van accedir a la casa i van localitzar l'agressor amagat sota el llit. Els agents també van trobar l'arma que hauria fet servir per agredir la seva exdona i la roba que portava durant l'agressió, que estava atacada de sang. La dona va ser portada a un hospital per ser atesa de les ferides i està fora de perill. Doncs ara ja entrem en plana cultural i parlem de la infanta terrible, una cosa que està força de moda últimament, <laughs> i el Susequitor Real que arriben a la nau Ivanov. La nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, s'ofereix a partir d'avui i fins diumenge la infanta terrible i Susequitor Real. Doncs es tracta d'una obra que va a càrrec del col·lectiu La Santa i la idea original i el text va a càrrec també d'Aranzazu Ruiz. La infanta terrible y su sequito real tracta que després de l'acabamiento de otoño la família real per fi ha estat expulsada. La infanta terrible, la filla gran i hereva arran del tron, fuig amb els pocs membres del seu seguici que encara li són fidels, repudiats i humiliats després de mesos de persecució i de caiguda del somni de lluentors monàrquiques, passegen per teatres i altres locals infectes convertits en una banda improvisada de rock i exhibint la seva desgràcia. Dames i cavallers, aquesta nit la infanta ha rebut el cop d'una de les pitjors notícies. Amagueu les criatures, vigileu els vostres marits i lligueu bé els gossos. La podré veure a partir d'avui i fins dissabte a les 9 al vespre i diumenge a les 7 de la tarda. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui, un programa que es veurà marcat doncs, pel partit de que aquest vespre, a partir de les 9 de la nit, es jugarà al camp eh, Artés Carrasco de l'Orca, i doncs ara el que farem serà una petita pausa i tornem tot seguit. Des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tal com us hem anunciat, doncs avui volem fer un programa especial dedicat a aquesta final de la Copa Federació que enfrontarà el, el Sant Andreu amb el Lorca, amb aquest equip de Múrcia. I per parlar-ne, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el nostre company d'esports, l'Imanol. Molt bon dia. Bon dia. Hola, molt bon dia, Jordi. Doncs sí, aquí seguim en directe doncs, camí de la ciutat de Lorca, Múrcia, per seguir aquesta nit el partit importantíssim, la de partit d'anada entre la Olla Lorca i la Unió Esportiva Sant Andreu, segurament un dels partits més importants de la temporada i on el Sant Andreu arriba amb molt bones notícies després d'una setmana amb l'infermeria plena perquè jugaran Cárdenas i Rubén, que s'han recuperat de les seves contractures als quadríceps, així com Xavi Jiménez i Morales, que també té l'alta mèdica del club de la contractura del gluti, que per tant apunta amb tota seguretat a ser titular a la porteria. Al davant tindrà el, la Olla Lorca, un equip de tercera que s'ha consolidat a la part alta de la tercera divisió eh, de la seva regió, és líder indiscutible del seu grup i segurament un dels favorits a ascendir a la segona divisió B. De fet, a la seva trajectòria a la Copa Federació ha eliminat a tots els equips de segona divisió B, coneguts del Sant Andreu com l'Oriola i el Salem, així com els filials de l'Almeria, i el Saragossa. Per tant, compta perquè serà un rival difícil a tenir en compte i avui doncs, el conjunt de Piti Belmonte té l'oportunitat de eh, encarrilar d'alguna manera aquest partit de tornada que recordem es eh, jugarà el Narcís Sala el proper dijous 11 a casa i on acabarà la competició. Recordem molt important perquè no és habitual que aquesta final es juga a anada i tornada i que per tant serà a dos partits. Escoltem eh, protagonistes, avui la veu una miqueta del soci dels aficionats. Tenim amb nosaltres l'Edgar Reig, també directiu de l'àrea social del club, que avui ha volgut viatjar com un aficionat més i conèixer d'alguna manera tota l'autopista mediterrani. Bon dia, Edgar. Hola, bon dia, què tal? Eh, un partit que no serà fàcil davant un rival de tercera, però quines són aquestes sensacions eh, d'aquest partit d'anada de final de la Copa Federació pel Sant Andreu? Bé, òbviament esperem un partit molt difícil, el Lorca ens apretarà molt. Tenen un molt bon equip per estar tercera, inclús un ex nostre, el, que a més es diu com el propi equip, el Lorca, que jo crec que va deixar molts bons records. I bé, ara ja estem a la final, hem patit, hem disfrutat amb aquesta competició i ara doncs, volem el, pre el gran premi, no? de fet ja és un premi està doncs, a la final, però és clar favorit, podríem dir, la Unió Esportiva pel simple fet aquest de, de que és de superior categoria? Sobre el paper sí, perquè és segona B i l'altra és tercera, però si mirem jugadors un per un, i a part, eh, un cop a la, estàs a la final ja mai hi ha favorits. Eh, ja sé que pot quedar molt tòpic, però és veritat. Eh, els dos equips hem eliminat altres bastant importants i un cop estàs aquí ja no, jo no crec que comptin i que siguem preferits. De moment, el Sant Andreu ha jugat tots els partits. Eh, el primer partit a casa, el Narcís Sala, i després la tornada lluny de casa. Avui és al revés, la final és primer fora lluny de, de Sant Andreu i la tornada serà aquí, al Narcís Sala. Eh, com ho veus? Eh, té un plus de motivació eh, el fet de jugar a la final al Narcís Sala? Home, i tant. Eh, jo, quan, quan vaig veure ja per sorteig que si arribàvem a la final ens tocava la tornada a casa, molt millor, no? Podem celebrar, intentar celebrar un títol amb, amb l'afició, jo, i tant. Jo crec que és un, totalment una motivació extra. Un agraïment que esperem que, que bé, que avui s'encarrili amb un resultat. T'animaries, Edgar, a dir algun resultat per aquesta nit? Uf, eh, va, posem un, un 0-1, va doncs amb aquest 0-1 que esperem que serà un bon resultat, <laughs> esperem que eh, doncs aquesta nit el Sant Andreu torni de l'Orca amb una victòria. Va dir que el Sant Andreu va viatjar eh, el dia d'ahir fins a Alacant, va fer nit a la ciutat de la comunitat valenciana. De fet, encara hi són allà, han fet una petita sessió d'entrenament aquest matí, dinaran a Alacant i ja a la tarda faran el viatge directament cap a l'Orca per jugar aquesta nit, aquest primer partit, partit d'anada de la final de la Copa Federació. I Manol, no sé si tens d'altres aficionats també per aquí, que quines són... si se senten així esperançats, no? Com, com ho veuen ells? Doncs eh, m'agafes perquè hem fet una petita aturada i estan doncs, fent un petit cafè i no estan aquí eh, amb bueno. nosaltres, però una miqueta la sensació de, del viatge doncs, són aquestes que comentava l'Edgar, no? Uh -huh. Un partit difícil però amb bones sensacions, el Sant Andreu ha fet una molt bona Copa Federació i ha estat tot un premi jugar aquesta final que esperem tingui la seva recompensa i esperem que sigui campió, a més campió a casa al Narcís Sala la setmana que ve. D'acord, doncs moltíssimes gràcies per aquesta informació i esperem això, no? que puguem treure un bon resultat d'aquesta visita a l'Orca perquè no sé si sabíeu que aquesta matinada hi ha hagut un terratrèmol en aquesta ciutat. Sí, això també volia dir que estarem pendents del cel i de la terra, perquè ah. del cel mm, ja sabem que tota aquesta setmana eh, hi ha precipitacions generalitzades a tota la península, potser, per tant, plou a Múrcia, però a més a més del terra perquè a l'Orca aquest matí hi ha hagut un petit terratrèmol de 4 amb 3 a l'escala de Richter, uh -huh. doncs eh, compte perquè <laughs> també es deia que es podien repetir petites eh, sacsellades, doncs estarem pendents una miqueta doncs, aquest fet que, recordem, l'Orca ja va ser protagonista, desgraciadament, l'any 2011, amb nou persones mortes després d'un important terratrèmol. Eh, bé, esperem que tot vagi molt bé. Uh -huh. El que també tenim informació és que el partit de tornada de la final serà el, el mateix, sí, la setmana que ve, el dijous, a les 20.30, està marcat ja. Es va confirmar l'horari, efectivament, es va avançar, de fet, una setmana, mm. i es jugarà el pròxim 11, és a dir, justament la setmana que ve, a dijous a dos quarts de nou al Narcissa, efectivament. I durant tota la setmana, a partir de dilluns, si no m'equivoco, podran aconseguir ja les entrades eh, depèn de, de la zona i depèn si és soci o no, a partir de 5, 5 euros. D'acord, doncs que tingueu, <clears throat> que tingueu molta sort, eh? Doncs sí, encara ens queda una miqueta de viatge, unes quantes hores, però mhm. esperem que el viatge, el viatge vagi molt bé i que sobretot l'equip torni amb una victòria en aquest primer partit d'anada de la Copa, de la Copa Federació. Perquè vosaltres a on, a on esteu ara? Doncs ara estem eh, al principi de la província de Castelló, uh -huh. o sigui, ja hem sortit de Catalunya i ja estem a la província de Castelló, així que en, encara fàcil ens queden unes 6 hores aproximadament, diria. Doncs esperem que no us canseu massa. <laughs> no, arribarem amb força, eh? amb tota la força d'aquest esdeveniment important i històric per la Unió Esportiva. D'acord, doncs Immanuel, molt, moltíssimes gràcies. Bon dia, bon una dia. abraçada. Molt bé. Doncs ja ho sabeu, aquesta nit el gran partit de, del Sant Andreu, per primera vegada, tal com ens deia el nostre company Manol, arriba al Sant Andreu a una final. Es tracta d'aquesta final de la Copa Federació que arriba doncs, aquesta, aquesta nit a les 9 a Terres Murcianes en aquesta localitat de, de l'Orca. Nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa i tornem amb més informació, a veure què és el que ens diuen els nostres companys d'esports. De, Fins ara. És perfecte, és el millor, expulsar els defectes, Les teves pors interesse, menor vacilo canseou. As fadas escolti, deixis passar el temps. Que no tregui, hòsties, la il·lusió de fer cada dia la teva, viure en el teu món. Es fa tard Terrassa, La Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que eh, si hi ha una persona que pot parlar pel Sant Andreu és el seu president, el senyor Manuel Camino. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues cuéntenos cómo ve el equipo esta noche. Bueno, Pues espero no verlo en peligro, porque según dicen ha habido un terremoto esta noche. Sí, sí, de 4,3. 4,3, En un principio era 4,3, pero lo, lo han bajado a magnitud 3,7. Bueno, esta noche les meteremos un 7,2. <laughs> Eso, sí ¿Eh? señor. Muy bien. Eso es lo que esperamos todos. Muy bien, dígame, dígame. Porque eh, tenemos, ah, lo, que conocemos es que Piti Belmonte se ha llegado a 16 jugadores, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos, tenemos de baja Melo, a Parren y, por, ya desde hace tiempo a Prats. Y tenemos sancionados a Aitor y Jorge Muñoz. Esto sí que lo necesitábamos allí a Jorge. Pues ah, también, también tenemos mm, por decisión técnica de baja a Cristian Riera. Y lo, que sí que se ha podido conseguir es que eh, Morales, Cárdenas y Rubén y Xavi Jiménez que estén a punto para, para poder jugar esta noche, ¿no? Sí, sí, están a punto, están a punto. Quizás alguno de ellos un poco lo, se lo reservará, pero están, están convocados. ¿Y cómo ve el partido para, para esta noche? Supongo que con ánimos, ¿no? Bueno, pues yo lo que espero es que prácticamente dejemos sentenciado eh, eh, la, vitrina con, una copa que no tenemos y, la caja con 90.000 euros. ¿Eh? Esperemos esto, pero bueno, la verdad es que no va a ser fácil allí. ¿eh? Allí mm, nosotros eh, prácticamente con un 1-1 nos conformábamos. O sea, Allí tenemos que meter un gol, esto está claro. Pero, pero bueno, mm, creo que están, es un equipo bastante potente, es un equipo de tercera, pero muy potente, muy destacado, que están muy implicados, que está implicado todo el pueblo de Lorca y que bueno, que según dicen nos están esperando. De hecho, lo que, lo que tenemos constancia es que eh, el, partido de la semana que viene se jugará a partir de las ocho y media en el Narcisala. Sí, el partido será a las ocho y media. Eh, eh, es un partido, bueno, que, que, que, depende del resultado que tengamos allí, pues, pues va a ser bastante, bastante completo. Es, hacemos jornada económica, no sé si lo conoce usted. Hay una venta anticipada de entradas el lunes, martes y miércoles de 6 a 8 en el club. Y bueno, general serán 10 euros y tribuna 15. Y los socios también pagarán ese día y serán 5 general y 10 tribuna. No habrá pases federativos por respeto a los socios, ya que si pagan los socios, pues no, no debe haber. Sí que habrá acreditaciones de prensa y acreditaciones del club. Ah, lo que también podemos decir es que ah, esta noche han, estado mm, en, auto, en autocar hasta altas horas de la noche y que esto puede, mm, no sé si cansar al equipo. Bueno, han ido a dormir a Alicante y, de Alicante allí ya me parece que son 150 kilómetros. La verdad es que eh, lo malo será que para después del partido vendrán para acá y el domingo tenemos que ir a jugar a, con el Nastic. Mm, Entonces ahí sí que sí sí que es verdad que la liga pues pues hombre deberemos ganar la copa porque los los los jugadores pues llevan muchos kilómetros en el cuerpo, mm. eh, han, sufrido una aglomeración de partidos importante, mm, bueno, y esto pues al final si la ganas pues un poco te compensa, ¿no? eh, claro, eh, es importante es, es, importante para nosotros que, era el, primer objetivo nuestro como saber era la permanencia esto está cumplido el segundo era es la Copa Federación tendríamos el segundo y el tercero pues es clasificarnos para la Copa del Rey que estábamos mirando al Nazis hacia atrás, pero ahora ya lo miramos hacia adelante también. <laughs> pues sí. De eh, hecho, lo que, lo que podemos decir es que mm, han, sido muchos partidos y que, igual no se esperaba que hubieran tanto, tantos partidos en esta, esta, en esta liga, ¿no? Sí, la verdad es que ha habido muchos miércoles y muchas semanas con tres partidos y esto te pasa factura. Es un equipo joven, pero así todo son muchos kilómetros y te pasa, realmente te pasa factura. Aunque eso no quiere decir nada, ¿eh? no quiere decir que, yo muchas veces lo he pensado, que el hecho de que juguemos la Copa Federación, eh, que si no la hubiéramos jugado estaríamos donde estamos en la liga. ¿eh? Posiblemente no estaríamos aquí. Eh, los jugadores se, han implicado mucho, esto hay que agradecérselo muchísimo, porque se han implicado en un principio, pues bueno, todo el mundo, incluso los socios, eran reacios también a jugarla y tal. Pero después, una vez que ya pasamos la la, el, Ecuador, eh, ahí todo el mundo se ha implicado, incluidos los socios que han disfrutado de más partidos. O sea que el equipo está bien formado gracias al entrenador también, a Piti, del, a Belmonte, ¿no? Sí, sí, por supuesto que también, sí, sí. Y ahora pues ah, falta saber el resultado de, de, esta noche porque el Lorca, según tenemos entendido, está el primero de la clasificación de su grupo a 11 puntos del segundo. y, eso quiere decir que no lo tendremos nada, nada fácil. No, no, y que elimina a otros equipos como nosotros para mm. llegar a donde está. O sea que, que, no, no quiere decir absolutamente nada. No, no, yo le repito que allí no será fácil. Aquí, hombre, en casa somos más fuertes y en casa pues es la final. Eh, tenemos confirmada la asistencia del señor Villar para la entrega de la Copa. Y bueno, y una vez, según el resultado que, hagamos allí, pues empezaremos a pensar ya en, más cosas. A la media parte del partido del día 11, eh, los castellers de, aquí de Sant Andreu harán una actuación también. Ah, muy bien. ¿Eh? ¿Por se espera realizar alguna actividad así en el campo el, día de que se juega aquí? Bueno, lo que pedimos, y yo me adelanto, que si, si, si tenemos la suerte de ganar, eh, que la gente no se lance al campo, porque la copa se entregará en el propio césped, eh, que si nos lo han pedido, además la tribuna de allí, el palco, ya sabe que es muy pequeñito y tienen que subir todos los equipos, los dos equipos, con lo cual lo entregaremos y, lo que sí que haremos es al día siguiente es una, una tournée, ofreceremos la copa, llevaremos la copa al balcón del ayuntamiento y antes pasaremos por la parroquia de, de Plaza ya lo marcaríamos, pero, pero esto mejor seamos prudentes y, lo anunciaremos después. Eh, porque le repito que no es fácil, no es fácil ganarla, ya que estamos aquí y hemos de, lucharlo a tope eh, y bueno, esta noche sabremos más cosas. Pues no sé si quiere dirigir algunas palabras al socio para que esta noche esté no sé si tranquilo, pero sí que al menos espere, mm, se quede con, esperanza, Yo al socio le diría que nos apoyen, que a llenar el campo ya sé que hemos puesto para, para que tengan que pagar, pero bueno, es una jornada económica no en liga, que los demás equipos lo han hecho en liga y nosotros pues es un, son unos partidos que si no hubiéramos decidido jugar la Copa Federación pues no los tendrían y también los han disfrutado y como nunca es bonito cobrar pues hombre yo les pido perdón y, les digo que se animen que vengan al campo que paguen a gusto porque esto sirve para que para que podamos terminar la temporada de la mejor manera posible y es un apoyo importante para el club. De acuerdo. Pues señor Manuel Camino, esperemos que esta noche podamos dormir tranquilos todos. <laughs> Muy bien. <laughs> Pues Venga. muchas gracias. Pues muchas gracias también. Adiós. adiós. Ah, buenos días. Molt bé, doncs eh, acabem de parlar amb el president del Sant Andreu, el senyor Manuel Camino, que segurament doncs, està en aquests moments amb forces, nervis al cos, davant d'aquest partit que se'ns presenta aquesta, aquesta nit a les 9 i que es jugarà, doncs, tal i com hem dit, en aquesta ciutat, a l'Orca, Múrcia, i en el qual doncs, esperem que puguin treure com a mínim un empat. No sé, això, això és el que deia ell, no? un 1-1 que pugui doncs, donar-nos una tranquil·litat a, a l'hora de venir cap, després cap aquí, cap al, cap al Narcís Sala, que jugaran, doncs, com hem dit, el proper dijous 11 a partir de les 20.30 de, les 20.30 del vespre hem de dir, tal i com hem assenyalat abans també, que aquest horari, el de, la, el de dijous 11, és, mm, o sigui, s'ha modificat, perquè en principi havien de jugar el, di, el dia 18, havia d'haver-hi almenys una setmana enmig de, de descans, però mm, el que ha passat doncs, és que eh, la, els compromisos del president de la federació, eh, el senyor Ángel Maria Villar, doncs, han fet que aquest partit es jugui abans del que eh, teníem previst. Uh, també ens agradaria recordar doncs, això que ens comentava ara mateix el senyor Manuel Camino, que les entrades es poden adquirir de manera anticipada a les oficines del club, al Narcís Sala, el, aquest proper dilluns, el dimarts i dimecres, de 6 de la tarda a 8 del vespre, i que els preus seran de 5 euros pels socis i pares del futbol blase i després doncs, 10 euros per la resta de, de públic. Molt bé, doncs amb aquesta informació nosaltres que el que intentarem ara mateix és una d'aquelles proeses increïbles perquè <laughs> intentarem contactar doncs amb, amb Alacant, perquè és allà on es troben en aquests moments els jugadors del, del Sant Andreu i si no és amb algun jugador doncs el que mm, sí que ens interessaria és parlar amb el Piti Belmonte, amb el Pere Belmonte que és l'entrenador del Sant Andreu i això doncs, serà després d'aquesta petita pausa, escoltem una mica de música i això, tornem. Mm -hmm. veritat la Playstation és de veritat Fars de tantes paraules buides ja no podem creure més Fars de tenir platges d'olor de sang. Les vells grambudes són derrocats, Fas de tantes paraules oïdes, ja no podem creure més.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 I per parlar-ne doncs anem ara mateix cap a Alacant per parlar amb l'entrenador del Sant Andreu, el senyor Piti Belmonte. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs no sé, com has vist aquest entrenament que acabeu de fer? Bueno, ha sigut simplement el fet de, de posar una mica en marxa eh, diguem-ne, el cos, eh, fet del viatge d'ahir. Uh -huh. Hem fet una passejada una mica llarga i ara hem fet una mica estiraments, mobilitat general del cos, eh, uh -huh. poqueta cosa per, això, per intentar preparar el millor, el, el millor possible el partit d'aquesta nit. Perquè són set hores les que han hagut de passar els jugadors des de que van sortir de Barcelona fins aquí a Alacant, no? Sí, sí, sí, és un viatge, ja uns quants quilòmetres i ara encara ens queden fins a l'Orca 150 més abans d'arribar ja a l'estadi. -huh. I bueno, doncs això hem d'intentar això, <laughs> que els jugadors tinguin uh -huh. la millor condició física i sobretot a nivell muscular eh, estiguin molt activats per, per disputar el partit. Uh mm. -huh. Perquè heu pogut dormir bé aquesta nit? Sí, sí, sí, sí hem arribat a l'hotel, l'hotel està eh, molt bé i bueno, lògicament hem pogut descansar prou bé. Uh mm-hmm. -huh. I durant el viatge suposo que també doncs, heu pogut eh, descansar. Sí, bueno, durant el viatge doncs, fa una mica de tot. ja que qui veu pel·lícules, qui llegeix, qui juga a les màquines, qui bueno, xerra amb els companys. Uh -huh. Per tant, amb set hores dona temps de fer moltes coses. Uh -huh. Doncs no sé si ara anàveu cap a dinar? Sí, ara ja s'han anat a, a, a dutxar els jugadors i abans de dinar farem una mica de, de vídeo per veure eh, què ens ofereix el, el Lorca en aquest cas i després doncs, bueno, dinar, descansar uh -huh. una mica i agafar l'autocar cap a, cap a Lorca. Uh -huh. El que sí que podem dir és que mm, tots tot el, tots els aficionats de, de Sant Andreu estan ara mateix connectats a, a Ràdio Trinitat Vella perquè serà precisament aquesta nit quan eh, nos, nosaltres també donarem aquest partit que esperem doncs, que pugui ser aprofitós per, per tothom, no? Sí, lògicament sabem que, que és una, la primera final del, del Sant Andreu més de 100, de 100 anys d'història i per tant mm. és prou, prou important, l'afició té ganes de poder assolir fites importants, ens trobem amb un partit doncs, això, eh, que té una transcendència eh, molt gran i el que farem doncs, bueno, és fer el que hem fet fins ara, intentar eh, guanyar el rival amb moltes situacions de joc per poder acabar guanyant el partit. Uh -huh. I des d'ara fins a l'inici d'aquest partit, què és el que teniu pensat fer? No, això és el fet de fer una dutxa, acabar de fer un vídeo per veure eh, què ofereix el, el rival i com el podem eh, guanyar i després doncs, descansar, autocar, arribar a l'Orca, acabar de fer l'última xerrada amb 10-15 minuts per acabar d'activar mentalment els jugadors uh -huh. i després disposar el partit eh, amb la intenció de treure un bon resultat i d'aconseguir, eh, lògicament, si podem la victòria, però sobretot el fet de ser eh, doble partit el poder aconseguir un gol a camp contrari. Uh -huh. Suposo que no, no veieu un partit eh, d'aquells fàcils, no? No, evidentment no. Eh, estem parlant d'una final, tant ells com nosaltres hem jugat eh, molts partits amb aquesta, amb aquesta competició. Ells, eh, mm. tot i ser de tercera, bueno, és circumstancial, perquè tenen equip que podria jugar i competir perfectament a la segona divisió B. De fet, tots els equips que han eliminat a, a la Copa Federació han sigut equips de, de segona divisió B i per tant eh, qui pensi que això serà fàcil està molt i molt equivocada, al futbol no hi ha res fàcil, qualsevol equip té bons jugadors i vol competir i vol guanyar els partits i bueno, anem a un, a un camp i a un rival eh, difícil i que aquí ha aconseguit bons resultats, per tant eh, tenim una prova força important per Sant Andreu, però estem molt i molt preparats per poder afrontar-la. Uh mhm. -huh. I després doncs, eh, també serà el viatge de, de tornada que de cara al partit davant del Nàstic també us pot afectar una mica, no? Sí, lògicament. Aquest és un aspecte bastant difícil ah, sí. de gestionar perquè estem parlant d'acabar el partit a les 11 i cap a quarts de 12 marxar cap allà, passar ah. tota la nit amb, amb un autocar. I pels que no sortim al camp i no corrent, doncs és, és, és ah. cansat, però lògicament pels jugadors que diumenge han de tornar a fer un altre esforç important és prou complicat, intentarem eh, bueno, sobretot entre divendres i dissabte, eh, recuperar-los el màxim possible, perquè després tenim un partit super important com és el Nernàstic, mm. però bueno, ara mateix la veritat que el veiem molt lluny, perquè el que més ens interessa és el següent, és el del Lorca, el tenim molt a prop i per tant centrem les forces i les energies en aquest. Mm -hmm. Doncs a veure si aconseguiu animar a tots els jugadors, que nosaltres des d'aquí doncs, estarem pendents de veure què és el que passa. Vale, molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Vinga. Doncs ja ho veieu, avui hem pogut parlar amb el nostre company d'esports, eh, Ali Manol, que ens ha, ens ha contactat també amb un dels directius que, est que està viatjant amb ell cap a aquesta ciutat, cap a l'Orca. Després també hem pogut eh, parlar amb el Manuel Camino, que és el president d'aquesta institució de la Unió Esportiva de Sant Andreu, i eh, doncs, també ara mateix acabem de parlar amb el Piti, que és el, el Piti Belmonte, que és l'entrenador que en aquests moments doncs, està intentant doncs, animar i reforçar l'equip de cara a, aquesta, a aquest partit que es jugarà aquest vespre. Mm, doncs, eh, si us sembla, el que podríem fer ara és sentir <laughs> l'himne d'aquest equip, que encara no, no l'hem posat. Molt bé, doncs d'aquesta manera, amb aquest himne, el que nosaltres volem dir des d'aquí, des de Ràdio Trinitat Vella, és que animem a tots els eh, aficionats, animem també a l'equip, animem a tots els socis i seguidors aquesta nit, doncs, a partir de les 9 de la nit, connectin amb Ràdio Trinitat Vella perquè des d'aquí nosaltres els oferirem aquesta primera final de Copa Federació, el que és el partit d'anada i que enfrontarà a l'equip local, el Lorca, la Olla, la Olla Lorca es diu, de Múrcia, i també, doncs, evidentment, també hi serà el nostre equip, el Sant Andreu, per doncs, reforçar aquesta competició. Nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, però atenció perquè el que tenim preparat per tots vosaltres és eh, deixar de banda per un, per un moment el que és el, aquesta, aquests comentaris que us hem fet del Sant Andreu per anar ja directament cap a la nostra habitual agenda. Així que prepareu eh, llapis i paper perquè tot seguit us comentem algunes de les activitats que podeu fer aquests dies o avui mateix si, mentre no comenci el partit podeu fer alguna activitat, que és el que us comentarem ara mateix. Fem una pausa i tornem. Vinga, fins ara. Doncs 4 minuts els que ens falten ara mateix per acabar el nostre programa d'avui i tal i com us hem dit, agafeu pis i paper perquè hem de dir-vos que el Centre Cívic de la Sagrera La Barraca us acosta la cara de la festa. La festa és un element de trobada, de convivència i aquesta exposició, que es va fer des d'ahir i fins al proper 24 d'abril al Centre Cívic de la Sagrera, n'és una mostra. Es tracta d'instantànies captades durant la festa major del barri, captades per diferents fotògrafs que volen reflectir la diversitat. També de festes com el Carles Toltes, castells, festes de primavera, a més d'anar documentant és d'anar documentant els aveniments a la Sagrera. Aquesta exposició està organitzada per Grup Foto Sagrera. Molt bé. Doncs una altra activitat ens apropa cap a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats que us, us ofereix una mostra col·lectiva de viatges i retrats. L'espai Josep Bota de la Fabra i Coats al carrer de, de Sant Adrià número 20 us ofereix una mostra col·lectiva de viatges i retrats. Aquesta mostra, que ja s'està fent, vol donar importància a la fotografia en el món actual. Vol... Doncs vol representar-la per per perpetuació en imatges de moments viscuts. La selecció feta entre les obres proposades pretén donar valor a la feina associativa com a integradora de tendències i valors artístics dels diferents autors i artistes. L'entrada és de franc i organitza l'Associació Fotogràfica Enfoque Selectivo. Continuem parlant d'altres activitats, parlant del cicle de música als Parcs 2013, perquè s'està preparant en aquests moments la selecció de candidats. La convocatòria és oberta a qualsevol tipus de formació, fins a un màxim de 4 músics, des de solistes fins a quartets, cantants o intèrprets de qualsevol instrument. Tots els músics han de ser majors de 16 anys i menors de 35. Podeu enviar els vostres propostes fins al proper 19 d'abril. Si voleu participar en la propera edició del cicle Música als Parcs, a continuació us expliquem què Eudafe. É Doncs la convocatòria és oberta a qualsevol tipus de formació fins a un màxim de 4 músics, des de solistes fins a quartets. Els participants poden ser cantants o intèrprets de qualsevol instrument sempre i quan siguin majors de 16 anys i menors de 35. En el període de durada del cicle, nascuts entre l'1 de juny de 1978 i l'1 de juny de 1997. En el cas de músics estrangers, doncs cal que disposin de NIE i permís de treball vigent. La selecció anirà a càrrec d'un jurat qualificat, la composició del qual qual es farà pública oportunament en aquest mateix web. Se, se seleccionaran un total de 19 formacions, 9 de música clàssica i 10 de jazz, cadascuna de les quals farà dos concerts. El concerts de música als parcs 2013 tindran lloc de dilluns a divendres durant els mesos de juny, juliol i agost als parcs i jardins de Barcelona. L'organització no aportarà cap mena de sistema de so, amplificador ni instrument llevat de piano en el cas que així s'indiqui. A cada escenari hi haurà presa de corrent disponible. La remuneració establerta es a percebre's de 200 euros per concert per a solistes i de 140 euros per intèrpret i concert per a formació fins a quartets, que Cal presentar doncs, el currículum de l'artista de la formació i de cadascun dels músics que la componen, la còpia del DNI on hi ha de cadascun dels músics, el repertori que s'interpretarà, d'una hora de durada sense intermedi, un enregistrament d'almenys 10 minuts de durada d'algunes de les peces del repertori interpretades per la mateixa formació que es presenta. Si són seleccionats, no es, podrà, no es podrà canviar de formació. La proposta serà vàlida només si es presenta tota la documentació requerida i si el jurat ho greu convenient es farà una audició amb els intèrprets i seleccionats. Dir-vos que podeu presentar les vostres propostes fins al divendres 19 d'abril a les 2 del migdia i que aquesta, presenta, i que aquesta documentació s'ha de presentar o per correu ordinari o eh, doncs anar a l'Ajuntament de Barcelona, al carrer Torrent d'Arloia, 218-220, al quart pis, i el correu electrònic és musicaparcs.bsaina.cat. Més coses a comentar-vos, doncs la Via Làctia una nova proposta al Sant Andreu Teatre. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatre número 54, us ofereix la Via Làctia, una proposta de la companyia Al cau de l'unicorn. És una sinfonia visual de gran bellesa amb titelles gegants. Es treballen conceptes com l'esforç, la generositat, la immigració i l'amistat. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, tot desitjant que aquesta nit escolteu Ràdio Trinitat Vella a partir de les 9 de la nit, en què us donarem a aquesta retransmissió de la final de, de la Copa Federació que enfrontarà el Lorca i el Sant Andreu. Per nosaltres també és una experiència perquè clar, és una, la primera vegada que retransmetem una final. Per tant, esperem que tot vagi bé, que la gent del nostre equip d'esports eh, funcioni d'allò més bé també i eh, marxem. I el més important, esperem que el Sant Andreu obtingui un bon resultat al, al partit. Molt bé, doncs marxem. Adéu-siau.